Walker, Africa. Africa. Africa. Africa. All systems go. emaitza e, ostean eh, orain emaitza hoien analisia eta gurean da hartzun irratiko kirol eh, burua Jose Miguel Lopez de Guardión <laughs> <laughs> Guardi, guardio, guardio, joia burua. Quiero burua, eh, quiero <laughs> buru, eh, ze. Vale, vale, vale, es que cargas cargas cos. Eh, ya se ve. A mí vale. Y proxima me coge con el fiscat, profe. Oi, c'è, oi, c'è. Así que importancia que ya tirati, ya se te ¿eh? <laughs> Bueno, eh, ondo, ondo hacer vulcanada, ¿no? Eh, vai ni. Sevilla me Bai, eta pixkat atrakatuak, atzo, anoetan, baina, bueno, en fin. Bai, gio eh, itziko jo hartu bai, bai, zer. Bai, bai, kriston, atrako izan emezen. Den boi izako jo gio, bai. Bai, bueno, bueno. asiko gea, iru eta bat, oi hartzun nagusi horrezko erregionalian. Bai, bai, egia zan, e, eh, partidua zaila jarri zen, zikan ira, zenazizian hor e, bergarako butileak, baina, bueno, e, lehen zatilan, zatu zuten eta aurrek jarri zian, ez? Egia zan, zelaiare fozo, zera, eh? E, eh, lokastua, bueno, lokastua, neiko ondo, eh, egin eh? botasune bilek da, neiko ondo. Eta gero kako ikusten zen, bigaren zatilean fisikoa izango zela, ez? Aha. Eta nahi eta eh, mutil izenduak eta fuertiek izan, nik guri jartu harrak, hobeto, modatu ziela, ez, bigarren zatilean, eta ondo aprotezu zutela benokazioak, eta gero ja makaga juguelte eman iruta bat, eta azkerian uste bineo, uste eh? zetik behaiek e, jaurtiketa bat, eskola eta gu berri ez bigarren zatitean aukera aukera pila bat mm. eta gila zan taldea taldea ondo ondo eh sendo osea ez gaina goi goi goi proposto da dela mm. eta zentzaz, eh, oso oso nakin eta kusita gaina kanpoen nola zegoen eta marako gaina partida sieran eh omen bat edo bueno churchurreko mhm. ikurra ki atezila kalaiak eta irakurri, bueno, irakurri zuten ere bizkomunikato bat, bueno, euskararen alde, eh? komplikatu bat bai. irakurri ere, eta, bueno, politia, politia duzera, bai, eh? Esango dugu, oiartzun, oiartzun kirole elkartia, euskera elkarteran barruan sartua da hola, eta, bueno, ba, gure udazken jai horrekin bat itxeko bai. eskatu zitzaien ba, bueno, oi bai, bai. proposatu zitzaien, bai ezkua, eta gure oso guztua argazki joia zutelako eta kompromiso jartu dutelako euskaraz bizitzeko. Ba, bai, iazan partido goedo graina dena ondo, eh, probitia. Eta zamezela perezitego barezita. E, eh, amaikakoa emango ditu, eta zamezela xier kapila, gero inigo iraola, unei azkaiz, ino loperena, benetapo alaza, Josu Xabarri, ino Fernandez, Paulo Gaztelu bendi, Ander Garbendia, Xabier Lapazaran, eta Beñat Esponda. Aldaketak, Jon Garbendia, Iurita Spiroz, Arizo Jarbide, Josu Iribarren, eta e, Jon Armandoz golak Anterra Garmendia gola bat eta bi gol e, Jon Garmendiak Zakapena guztu amatu du zakapena artea, eh? Uh mhm. -huh. Lider punturekin, bigarren no jartzun eh? sendo, hor, eh, bigarren, bigarren postuan, eta gainea, aztu gabe gainea, mirari, eh, beti gazten kon, hauka ez genula merezi galtzea, baina, bueno, hor, hor, <laughs> beti gazten gira bat egin eta, bueno, ez, egin zen, Eh, gero, jetxirat, ostalar punturekin, urra lau punturekin eta lagun horak e, eh, lau punturekin. Eta datorren e, eh, urreko partida izango dena, torre uste buruan, Hernani Oiatzun, liderra, mm -hmm. bigar, oka, ze partida. Ba, bai, ikaragarria. Ikaragarria. Bai. Bueno, e, hoi e, gizonezkoetan eta emakumezkoetan atxeden aldia eta gainontzeko taldea, Jose Bai, atxeden aldia, esan bezala urtzi, e, izango zuten, urreko partida izango zuten datorren azte buruan, etxian, Oiatzun ade San Juan, Ea garaipena lortze duten, que merezi, dute irabaztea, baina hortzien berdiketa berdiketa eta punto bat oso gutxi da, eh? baina, bueno, iramika honi entzartzen dian eta irabazten azten dian. Ez e, eh, osasuna lider modos punturekin, bigarren atleti B punturekin, irugarren aurrera victoria amaibu punturekin, eta berazi garen oizatzen punturekin. Eta zamezela bezetaldea, gara regionalak, oiatzunet bi, San Pedro Tarrak bi, zorak irugarren, Horezko juvenilak astigarragak lau, oiartzurek utx, amargarren, areto futbolak ipusako lehemailan, oiartzurek zazpi, gure txokoak iru, lider di joazte oiartzurek, ipusako bigarre mailan, Power Rangers iru, zarautzek bi, zazpigarren, Power Rangers, eta gipuzkako e, eh, irugarren mailan, umore honak utx, baobak iru, eta laguaren oiartzuaran. Eta oiartzuko zazkilagunak, e, porrotak aldu dintzun, zazkilagunak berroita behatzi, zarautzek irurogeita bost, eta elkapenea hori hartu harrak, e, eh, Bueno, nesken, e, eh, or, e, eh, nesken lehen maila, Jose Miguel? Lehen maila, horiek iratxe dena, eh? Horren zekapen emango dugu, atleti lidera, emezatze punturekin, bigarren radio maila, amazei punturekin, eta reala bezigarren, erdiparen kokatua, zazte punturekin, eta azkena e, lagunak e, punturi gabe. Eh? Bueno, eta bigarren e, B mailan e, san zeren garaipena euripean? bai, zantze garaipena, reunionen garaipena, eta, bai, egia zan, e, eh, oso, oso txukun ez, herri beharre berdik duintzun, eta akustu dugu zautak apenean, alabez lider hogeita bat punturekin, bigarren eibar emezatzen punturekin, ozak, bi eskal taldek hor, e, bi puzotan, eta bosgarren reala amagoz punturekin. E, eh, Artuko duen hola bukatzea, eh? Ba, bai, ba, bai. Dos temezela, eta Omen. reunion, bizka bizkan goruntua, amaik garren, amaik punturekin. Lehenengo lauak... E Alabez, Eibar, Sanse eta uniona... Baldin badia, kriston izango. Uf, oia, ja, jo, rozarra el rizo, guai, jau. Playoffak es... jokatzeko. Bai, bai, oia. <laughs> Ino, ez libre, ez? Eh? Ah, bai, bai, bai, oi, bai, bai, <laughs> eta, Posibilizan ezkio, du dire, bai, Baina, jekan nire realak egizan, zantze jokalari gaztea bitxu, e, a, bueno, pixkan pixkan zartzen egia, alabez egite ibarrek esperientzia gehiokin, baina, bueno, ez, kubratik ez du gaztu bergania alabez eta ibarrek ere, eh, zea, ez, e, kopako partidu e, bai. Mexikan diaztea, topatu dutela gainea horre eh, lehenengo maiako taldeak Alabez Barcelona eta Eibar Aletik Osa, eta kila iteko, eta diro zarrerako bai. oso, oso, oso ondo, eh? Eta Horira. tere biztentzako Bai, bai, tere bai mm. bueno, Bigarren maia, Bai, bigarren maia Eske zendo, nahiz partidua galdu, lider dihoa Eh, hoy punturekin, bigarren Almeria 20 punturekin irugarren alkorkon berezi punturekin, laugarren girona emezortzi, eta bosgarren biharrean emezortzi. Hoi kasi zian oso fuerte, jeki zian lehenko maiatikan eta badiru deia aixa hiko zila, eta ikusten da bigarren maila, ze zaila den, eh? Ze den bigarren maila. Bai, zulo bat. Amaos, amaos garen razin, amaika, punt, amaika punturekin, postuan, Godala Jara, Mirandez, Herkules, eta Las Palmas, eta erola eh, den gauza gurtzi eta mirari, jeki zian e, eh, lehenko maiatikan, Bilarreal sortzi bosgarren pijua, e, eh, esportin irabazi baina niko lanakin, amasei garren, eta Herkules ere aurre bitu, e, non, eh, ere zeren ezango zuen, hogei garren, eta razi jenea moz, moz garren, orduan, zaila dela bigarren maila bai. Bai, bai. Bueno, eta lehenengo mailan atzoko lapurreta, Jose Miguel. <laughs> bueno, Arturo eta edo bai, y e, eh, ni beldurra van a buscar ese tipo. Esto dice que se va a secar, o sea, ¿eh? ahí está Gámez de aquí, es para aquí, pero ahora que es tu Yuxi de Abasi. Ya sabéis que, joder, está ahí, estadísticamente, Yuxi es partido de Abasi, de Abasi, ¿eh? Estadística aquí. O sea, a todo, a todo, partido de Cusita Quero, o sea, la usted, usted eh, eh, eh, partido penalti bat oso garbi jatzo bezala etzula pintatu, horrego hartu zuen gola, horrego jokaldian, etetiko Madridek, bat eta bi, partidua zeharo aldatu zen, eta atzore, eh, batez ere, e, penalti garbi ikusi nuna nik zatia bukaeran, etik aurrekoak faltadok iazan buruak iratera zuen, baina lendebiziko zea, eskuakin, garbi-garbi baloia gola zihuna, bai, bai. penalti eta espulsi eta zein gopaleak eta lehenengo zatiko zea eman, este... Bai, bai, baino, dukera. marrazainak penaltia, adiraz ez zuen, eh? Bai, ni, ni marrazaina apegira no zen, ez egia zen, alkatu zuen zea, bere banderia, bai, bai, bai, bai. eta makatu zuen baina. Epaileak, ez egit hor, eh, pixkat, ez eh, bezala, hitz eh, gordina da, baina kojonatu edo, ez? Ez egit, alako joa, Eta gero, falta guztiak, ralan alka, zian, lanan alka, e, tarjetak, txartelak. Eta atetiko marri berriz, bueno, falta, eta ez da bide, ez? Orduan, egia zen, e, neurtzeko balantza oso oso, bueno, horretzen oso horreka izan, izan du, eta beti, eh neutxikitan ere, eta marri ezarrak ez dute laguntze berrekan, ez eh. ordu pixkan, frustrazio jekatik, gari jopa jekatik handela oso ondokuzi zidun, nire zen, eh, io e, zen, bela esartu ez, bakarrikan gatu zenak, ez zainera aurrean, Eh partido beste bat izango zen, eh? de bela zehatu Eta gero, ilarra partidua kristona intzun, baina e, eh, fiskari guzti dut horren ikusten da gaztia dela batzikan, eta intzuna eldu zilona, ze aurrela jai, ez? E, eh, elde eldze joan zen, eta zpatu berrian joan zen eldze, eta azkerian marraño joan zen, ez? Jokalaria, hori da izaki, ez? Bai. Eta hori da beste polemika bat, zein bertu detaliak, e, eh, falta aurre gotikan jarri edo, edo, edo jarri zure lekuan, ez? Horren, ez da bidako, egia gauza asko, Baina nik gelditzen naiz e, eh, partidua gilazan Atletico Madrid kontra euka e, eh, partidu sendu ralak, eta intzula merezi izan du galtzea, ez? Baina bueno, futbol hola askotan eta eta ikusi ber, ber. Bai, eh, azkeneko minutuan Radamel Falcao sartu zuen gola, bai, gol polita, bai, esan bertuko, bai, bai. bai. Eta bueno, baina e, Lionel Messi Atletico Madrid ez ukazio izan du. Eta bigarren zatien ere erreala gai izan. Zer ordu joko aiekatikan, eta bueno, guztu atera egilean joko gatikan, oan, emaitzen gatikan eh, baina bueno. Ikusiko dugu, urrengo partida torren azte buruan e, eh, baiadolizen e, gaiden e, eh, irabazteko, eta berriz ere, mm etxien sendo jarraitzeko, ez? Hau urrala buruz, ez? Bai, mitxoen joen, deigarria bai, da, atzo zema jende juntzen anuetara. Bai, o, ogeita bai. bat mila, berreunda laro ogeita mabost ikusle. Bai, bai. eta, bai, bai. amabost mila, zeireunda ogeiko bai. takila. Bai, bai ze una sekania, atzkuteak zirela, eguraldiare txarra izan eta ba ez, basea badago eta izan e, eh, mm. beti zen diena kotoratik eta hoi hoi mantentzen da eta beste ez taldea ir e, badago diferentzia, e, eh, batzut, batzutan batzuetan eh, eta kiladikatik eta jendadikatik ekin talde ondo jende da, eta gaizki di joan berriz, inorre, eta den berriz bigarren duk ere, mhm. mantentzen da horrek ez, eriko hori importantia. Ba, bai. dela, eh? Aletik ere, azkeneko minutuan galdu zuen. Bai, bat gutxi gatu zian, eta kritikak, bielzari, harrako aldaketa nahiko raru egin eta benek eta bat gutxi jokin izan e, mesua behien dizikion taldeari atzea joateko, eta atzean, atzean, atzean, eta nahi eta ari duri zer bigo politiak zartu, azkenian, galdu, eta, eta bai, bai, eta, eta, eta lehenko urteko zehari ez, postazu noi ez, eta gania ostegunien jokatu behar urte hor Europa Ligeko partida, Lionen, eta irabazi horreko partidua, eta galtza balma dute, ja nahiko zari ezagute urrengo, zelkape, urrengo urteko, bueno, urrengo zelkapen alorteko ez, eta bai, bai, egia esan nahiko nahiko larri ez, eta nahiko larri da bilena ez euskal talde bat. Osasuna, hoi izan bai. berun, e, zuloan sartuta. Bai, azure berdinketa, ez zinean eta dinamika txarrian, txarrian, bost punturekin, eta kostako zaiote, eh? kostako zaiote horra atetzia zurotikan, eh, lemailen partido irazio berrute, zetikan, ah, nola, azte bat emadia, bera ikus zerren zoluen zartia ez, bai. eta torren azte buruko partida, baiar hori terrala, azte benian, azte benian territan, dut egia ikara arrela zut guztua oztela, hor eh, tabernak eta restaurantiak eta dutenak, ez, hor eh, jatetxeak eta hotelak, zetikan, ah, Eragingo dile, ba, hemen dikan oso jende gutxi jongo dela. Bai, berez jende asko joteko zen. E, eh, Gaina baina bizia ez da horren urruti. Eh, Labor txoko e, txokotxin. Eh, azte burua, bueno, politia, e, hanen jendea, bueno, giro aiekatik eta ondo, eta ezke telebizta horiek deri zorra zen eri, egia zen, eh? nik ez egitzen. Ba, e, azkenian, betxitarritan, zea batian, aztele batian, jendia jungo zela pila bat, ostele jan, ez, e, aiekatik ere krisia dela eta, ez, jendia aukerak, kaja eta ze okurritxuko, eta ez egit, gauzak nahi, nahi txituten alrebez, edo, edo, edo, edo, ze, jo, ez da eh? zekoa da eskotan, eh? Ez da zekoa da. Gero atletiko de Mario Sosuna, zaila Sosunak partida ere. Bai, kadero, eh? E, eta jo ikan ere, atletik, eh, jeta ze, hori futbola diona, eh? Bai, eta pelota, ipateko dugu, eh? Bai, pelotan, hasi aurretik kan dugu, eh, bo, ez eta maizte kamantzik zute, eh, txos pelota taldia, bai. eh, joko garbi euskal Herriko jokatu zela, babalen zoron, uh -huh. eta maizte ere, txos bat berrogei, hain goita lau, bigaren partida berriz txos bi goita zazpi, hain berrogei orduan bat, bat irazi eta bestia galdu. Eh? Uh Hortaz gaina ipatuko dugu e, asteburuan jokatu dila joko zuzeneko partidak e, txurtxurren barruan, udazken jaian barruan baitare. Zu bertan mm bai. -hmm. izan Jose Miguel, bai. ikusten? Ba, ikusi ditu genean, gehien, bai. ikusten, ez? Eh? Eta, bueno, bai, beste modalidade aspaldiko antzilekoak, ez? Mm -hmm. e, rekuperatzen edinak, eta, bueno, politia gehiazkenean, e, eh, pasare, pasakare, ez? Jokatu zuten larruz, eta eskuz, ez? Azkenian horre eh, teniseko, zea bezala, gaztaria jartzen ardian, ez? Bai. Atletikan, zera, ez, e, gero az, ere pixkat e, izten dute, eta joko azkarra da gilazan, eh? ikusteko... Bai, politia, gaina tanto politiak ikusteko aukera izan genuen, eta bai. oi hartzunen guain arte eskuz entrenatzen, eta ibili dia, baina bueno, e, eskularruak inta ikusi dituzten, eta bueno, probatzeko guak egin orduan, ba, bai. zenek daki, igual hemendik aurre eskularrukinea ituko dila. Bai, pelota ere bere da, eh? Mm bere karrakutxikua, eta bai, ez da, e, eh, gaiak teniza bezala, tantuak edia teniza bezala, Mira. baina kuriosua da, ez, e, hogeita dutenian, o, ez, ez, e, o, juz, be, be, be, tenizen bezala, ez, berrogei eta berrogei juz, mm -hmm. da, hogeita amarria jetxi, biek, eta e, aldatu lekuz. Hoi da. Eh? Berrogei izan berri hogeita amarria, eta lekuz aldatu, eta bai, kuriosua, eh, esan ikusteko, do. eta gero bestia, eskuz berez, zauzen, e, errebantxa, zeniste manetako partidoko arrabantxa. Uh -huh. e, eta gazteak Antoni eta Txomin egia zen, e, eh, ez zinon ondo azip, jo bukatu zuten ozondo, bai, eta, eta bukaera nahiko lanak emanta, uste asko da menaten e, eh, nafarrai, nafarrai, ez? Eh? Bai, iruritarrak. Bai, eta... Oiek, xanista manetan uste dira behaiek. Bai, bai, bai, bai. Eta, bueno, rebantxa. Bai, bai, rebantxa. Eta, bai. bueno, pixka, pixka, enka e, bueno, leia, bueno, e, eh, koruz di joala, modo ya dio bide, gazteak eldu dila, eta pozarriak iazan, eh? Oida, oida. Mhm. Bueno, e, eh, azuko dugu lauterritzko txapekera. Lauterrikoa, bengo etxea seigarrenako gaita bi, urrutuko etxeak, zazpi. Buz, erraix, dena bai. mat, mat, esaten zera maitzak. E, olaizola lehenengoak, asierro olaizulak amaika, beraz aluzek, hogeita bi hemen ere, ez dut, ez baizak, tenezara bai, eh? Errex, e, beraz, bai, errex, beraz, eh, errex, zulduak bilatzu hasi errola izola, eta, bueno, ba, e, Pablo beraz aluzek aurre ingo du. Eta atzua txaldian jokatu zen bestia, titin kemeretzi, arretxek, hogeita bi. Bai, bai, hemen igual, ez da bizka igual, bueno, sorpresa bizkaz, eh? Oida. Azko guztan duten igual titinek, gaina titinek jokatu zen bere atxari, atxari. Oida. Batxan aurka, ez egiten Laro geita mazazpilan pensaba se mate eta, bai e, bengantza edo za nere bai. etxea defendatuko du tolako titularren bat irakurri eta gaur jokatuko dena e, Tolosan atxaldian Saralegi bai. eta Retegi bi Bai, hori da. Eh, zure retegi, retegi dos. <laughs> Ah, retegi dos, retegi dos. <laughs> aurka eta kuzko dut zegin. Orduan, datozen egunetan ja zehaztuko juzte, noiz izango dientan bai. non partiduak, eta, bueno, jungo geha horiek aztertzen, eh, pixkan, pixkan. Erremont dira balakagu ez, bi leizzer eh, hasiko eh, dira berriz ez? Hoi da, eh, la, ostira lontan Elizondon izango da, bueno, Elizondon ferillak izango dira, eta, bueno, mm -hmm. e, jaialdia izango da bertan, eta mm lehenengo partida eskuz izango da, eskuzko partida, eta, aberre, eh, guantxe bilatuko dut, e, ordenagailuan, sateko zein izan dien, baten batek junai badu. A ber, a ber. A hemen txe, esku zaituko dira Mikel Goñi eta Xabi Arraztoa, mhm. eh, Xafe eta e, eh, Xafe eta Goñi irugarrenan kontra. Mm Eta geho erremontian, urtasun San Miguel, urrizal izaso. E, esango dugu, gorka urtasun berriz bueltan dela, iruila dute geldik eonta geho, besua mhm. hau txita eukidu, eta lizasore bai lesionatu izan du, e, da, bai. eta bueno, ba, bilek bueltan eta geho... Lizaso, ez dut, e, bibier operatua edo berrakontzeina bai, eh, lezio berdinekin, ez? Hala da, eta bueno, bai. ba, geho daun aurre, eh, aurrelaiek honetako bat urrizak jokatuko du, bai. lizasokin, uh mhm. eh, gaurrengo txapelduna, eta e, Julen Salmigelek e, gorka urtasunekin jokatuko du, ba, momentuan daun atzelaik honenetakoa. Jo, formazio torneu ere, barakagu, eh? e, finalistak dia, endika eta izpuru irugarrena. Eta, bueno, e, larun batuta hontan jokatuko da etxabi bigarrena zubizarreta, eskurra bigarrena, olazarren e, arteko partidua, eta horko irabazliak ba, finala jokatuko du, esan bezala, endika eta izpuru irugarrenan kontra. Hmm. Erki, eh, zerbake jo pelotan edo zizkiba jartuko dugu? Osa, eskiba behak Bai, bueno, hemen lagunaro kipuzkoa bazkete galdu gintzula, bigatikan. Mm -hmm. e, eh, bide, eh. Usti, lagunaro bai. zen, Eta lehen gunean etxien ere, ez ez egokatu, eh, bizka, jeskara arte, eh, bineo, falta zaila ote, falta zaila hori eh, partidak horre eh, bukatzea, edo... Eta gain izan zuten aukera, bigatikan galtzen, eta hor, jostik eta intzun, aroa jozu, bidi erre berre jozu, nar, oh, zorre txarra gilatzen. Eh? Dirua zenbat ikendu, ne, Jose Miguel, eta... Ba, dena, eh, dena, dena. Eh, patrozini eh? ikenduta geho, eta geho kriston jun india, eta ba, lehen urtekoa. Eta, eta ojo, kezkaren bizkaiak irene, kezkaren guztetan alma du patrozinatzen bizkaitarra ire, horiek ere... Bai, bai. Bai, azkenean diruak izkaitaldea eh, ikendu zu, edo gora behira, edo dakagu hemen, eh, kainera, bitu, eh, ejemplo, ba, erra, itxako, itxako urtero, urtero, mm -hmm. urtero, irabazten, bai. eta oan azkena di joa usteute zekapenean, right. Bai. digan, eh? nola, dena azkenean, azkenean da. Eta gero, batzuk gaztu berganea, jazalabal eh, bazkoniak, irabazi intzura partida, baina euroligan ere, mm, galdu intzula etxean, mm -hmm. iru eta maika, iru eta mazazpi, zalgiri zen aurka, e, bi partida jokatu bi galdu, eta zelkatzen, komplikatzen izaiola, eh? zekapena urrengo faserako, eta horrengo partidu hau italian dakatela, dator, eh, azte, bueno, azte, azte ontan, eta irabazi beharreko partida, Euroligan jarraitzeko bestela ere, gaizki. Eta txirindula hitza hartuko dugun zu azkela biste bat, bai, izan. Bai, Zazpi turrak kendu diote, Astroni, eta honek eh, esan nahi du Joseba Belokik e, tur bat izango dula, ez? Ez, ez, ez, ez. Ah, e, badiru di azkenian, e, turroiek utziko diela inorri irabazi gabe. Eh? Ah. Zurikian, bai. Badiru di hor, hor zen e, alako duda bat, ez, a ber, bigarrena izan zera irugarrenak e, eh, ja, jartzen zuen lehen debatzi bezala, eh? bat ez erkazu honetan berri, beloki berrez, joz, bat idu di, izan dutela ez dela izango gara jeikan, eh? Urti horietan, ez da irabazi jeikan zurrian, eta nesta gero, erbizte zot, zot tristia, txarra, penagarria, garre ja, ja, gila zaren, mm zirundularitzari, eta lehen efektua zer da, Raboban taldea, amazazki urte, Mai. Eh, eta zoz inazer, e, txilindularitza eta uste di joala ez, eta, eta Ramoman talde omezte urtian eta omezte txilindulari pasatu duen zabat, guztia balde eh, A ber, ez ote denoi kate bat izango, eta pixkan-pixkan denak, usta dijo, ez bai, ba. oita, tristia, tristia. Bestela zingo dute. Eta baitare, e, eh, kontua da, e, jakin dugu eslek e, anaien aia, e, esan dietela bilei, bat txeren usteko. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai, bai, jodile zion gatik, falen lehen bezan zeratu goten konteuten e, dopajia dela, eta itzin barien kiroletaz gehiu da dopajetaz, eta pixka bat, e, pixka tristea ez. Eta gero, epatu ere Euskal Telen kasoa, Euskal idela hor egiten, eta mm -hmm. komei, karo, guzti portureko e, puntu berdira, la filosofia aldaketa heldu da, claro, azkenia punta punta nagoteko puntu berdia. Ta orduan ideia txaketa batzuk egiten. Ah, eh bai. eh, bai, bai, azterritarrak eta eta bueno, eske ezatzen bezala eh susizir, eh, e, irautzeko, claro, ez da ez da, filosofia honena, baina eh, orduan balantza da, ez, o goian egon edo edo edo. Ta orduan egia alternatiba txarra, txarra, eh? Ba, bai. eta hori da, tristi, egia zan, eta esan, bueno, bukatzeko, nazioarteko kriteriunan, eh, pekoan eh, Toni Martin bigarren mhm. aldiz, mm -hmm. Estu bastu egaina Toni Martín munduko mundu peco chapel Eta ondo, fondo ondo bucate dula, ez? Eta ea, atorren en Nemor al Dillán Al viste obvio Dillán, Eta, maite duguna una ez ez la ona, albiste, esta, esta, ona. esta, Bueno, bueno mot motuak. Bai, motuak. motuak. Malasiako saria hartuko dugu, moto jepen uh -huh. e, zazpi zulian falta azirela e, eh, bertan bera utzitzela e, eh, bilen Dani Pedrosa, lehenengo, eh, bigarren Jorge Lorenzo, irugarren Kesei Estoner. Eta Dani Pedrosa, hain zailo, ez, Jorge bi hor e, zeltazuna jartzen, eh, batentzu Jorge gaixida ziko zura, baina Dani horrengo da, azkeneko, azkeneko itzuli arte. Eta, ba, bueno, zakapenean, bai. Jorge Lorenzo, lider, irureunta hori tamar punturekin, bigarrena, Dani Pedrosa irunta zazpi punturekin, irugarren Kixi Estoner berreun da puntu. Orduan, bueno, emozio pixka dizago da, ez? Motuetan ere. Ba bai, eta kotxetan ere bai. Eh? Eta azte honetan ez izan. Zer zera jagoximien? Moto bilan eh, Mark Marquez, eh, dihoa lider, eh, berreun iru punturekin, digarren Apolo Espargero, berreun talar horita punturekin, eta irugarrena Andrea Janone, egun talar sortzi punturekin. Eta beste txaltetan duen berria, moto iruan, Sandro Cortese. Eh? berreundalaro punturekin, e, lider, lider berria eta moto bilan ere marmak ezek ja ina dauka, beste guztu dut urrengo zarian ja jarko dela ere txapalduna. Ralian, italiako ralia, baina, bueno, hemen baki gu irabazi dula txapalduna zebazio lore, baina, bueno, e, ez, ez atera, e, probonetan ez Niko Girbonen. Eta gero, albiste oso hona triatologian, e, eh, mutuko zarkapenian emez sortzigarren, ez? Eh? Induna zaluztar batek, ainoa murua. Ainoa murua, oi da. Eta nik kristo meditua daukala, ez? Eh? Mundu maian sortzigarren egitia. Oi da, ez da, ez da marka txarra. Ez da marka txarra. Eta ez bukatzeko ja, mendi, mendi esango dutere, hor, azte honetan, hor lehiko aztean, errati eh, nio e, eh, Juan Vallejo eta Mikel Zabalza, Ez izan zutela, e, gailurra, eh? zapalduz malariko duze, zazpi, zazpi mila sortzirun bat punturekin, oh, oh, metro bakatu, <laughs> zazpi mila sortzirun tegiru egita bat metro gantzikin, e, guraltia medio, aizia, eta azkenian, e, bueno, itzuri mezan zuten, gaina emobalida berri batean edo oso jendik utxik indun zen, eta pena bat, baina, bueno, zaten dira kasu honetan, ondo itzultzia, ipolartia dela, ez? Mm -hmm. Mendia min, bai, bai. min, zapaltzia, minio. Oh, yeah. Ez egizu ez egizu zerbait batzuten, edo bukatzen eh, gugu betean? Eh, aste azkeneko konbidatuak. Ah, bueno, bai, bueno, oita. Nik, eh, aipatu nahi dut, e, ez genuen esan, albiztia gaur irakurri detelako, bai. baino, bueno, eh, lesakako neska bat eh, ibiltzen da eskit olimpikuan, itxas, bai. e, itxasofagoa ga, eta, bueno, ba, e, lesakarrak aurreko asteburuan emakumezkotan iruro gaita maos tiratu bertzituzten, hogeita bost plateretako serietan, eta, bueno, ba, Espainiako txapeldun e, izatia lortu zula. Mhm. Eta aldi berian, e, Iberoamerikako txapelketan, e, e, asteburu buru jokatu zen, eta bigarren izan zela e, itxaso. Bueno, pues eso es horira, mamá yo gure, eh? Oida. Aquí hubo ese más cosa hacen de nemen, eh? Goikoi egotea, kiroletan, eta... Eta... Hoi da, e, askotan bai. olako kiroletan, eh, kirol minoritarioak edo bai, ezagutzen ez ditugunak, ba, bueno, e, ja urte batzuk jarraian, e, hoi da, seigarren urtez jarraian irabazi dula, eta, bueno, emendikan zorionak. Kristo merituak, bai, bai. Eta, bueno, urtsi, bai, bai, atorren azteko, bueno, atorren azkeneko, bai, okay. mangu itxugu, eh? Venga, bai, bine nartin. Zer da gentsi berdeu? Pelota, fugola, eskubalo, ja? <laughs> Zuru, zuru! Erria zurekin. Bueno, horrezko regionaleko, eh, bineta pola fizamo da gurean, horrezko regionaleko, ber, eh, nola ziren, ia zanon zondo ziria, mm -hmm. digun, eta gero e, eh, iru, iru jokalari, erralekoak, inigo martinez, erraleko atzelari, ondarrutarra, asierri jarra mendi, erdilaria, motziko oan e, eh, luzatu gara jodakana 2000 eta zea, kontratua, eta David zirutu za, eh? erraleko er-, erdilaria, inigo dago, eta ele behiren e, eh, azten den ja, ja jokatzen, eh? eta hori zago da, Azoz Ba, bai. Bueno, ba, mila, mila esker, Jose Miguel. Bai, nahikoa itzi diegu, gaur bai. eta urren bat azkerian. Eh? Gehiago eta hobeto. Hoi da, bale, esker. Hoi da, adio. Adio.